بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Današnji hadis zabilježio nam je Imam Buhari, a prenio ga je Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, vjerni sluga Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i jedan od ashaba koji je prenio najviše hadisa nakon poslanikove sallallahu alaihi ve sellem smrti. U tom hadisu stoji da je Ez-Zubeir ibn Adi jedan od savremenika Enesa ibn Malika radijallahu anhu došao sa grupom ljudi kod njega i kažu ne možemo više da podnosimo nasilje i teror hađađov a ko je hađađ? hađađ je bio čovjek namjesnik u današnjem nešto kao riječniku bio bi kao vezir odnosno ministar koji je bio bio u vrijeme Emevijske vladavine. Znači, to je nakon Alijine smrti, završilo se vrijeme poslanika, završilo se vrijeme četverice halifa i njih su na vlasti naslijedile Emevije, Emevijska dinastija. Naravno, u jednom dijelu te uh, vladavine bilo je veliko nasilje, zulum, teror i sl. I oni su došli kod Enese Malika da traži savjet i da kažu ne možemo više to da podnosimo. I onda im je prenio on hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam isbiru fa innehu la je'ti zamanun illa valladhi ba'dahu šarrum minhu hatta telka u rabbakum strpite se jer zaista svako vrijeme koje će doći posle ovoga bit će sve gore i gore sve dok ne sretnete se sa svojim gospodarom Semijatuhu min nebijikum. Ovo sam čuo od vašeg poslanika, alaihi salatu wassalam. U ovom hadisu poslanika, alaihi salatu wassalam, navodi nam jedan jedno od predznaka sudnjeg dana to je da sve što bude vrijeme odmicalo od vremena poslanstva bit će po mjerilima poslanstva sve gore i gore. To jest zavladaće sumnje i šubhe u vjeri i ovladaće ljudima strasti. Sve više i više ljudi će padati i u te sumnje i u te strasti. I tako kako bude vrijeme prolazilo, sve će biti više i više takvih pojava. Nemoj da vas buni što ponekad u nekim periodima vrati se pa bude bolje, vrati se pa bude malo ovaj jasnija stvar. To je mjestimično, dijelimično, znači u određenim dijelovima, u određenim krugovima, sa određenim ljudima, ali generalno kada gledamo ljudski rod, kako bude odmicalo vrijeme od poslanstva, stanje kada je u pitanju vjera, čvrst, čisto vjerovanje i kada je u pitanju, kad su u pitanju dobra djela, sve će više i više ljudi tonuti u neznanje, u strasti i u šubhe i u sumnje. Ove hadis naši učenjaci koriste da bi dokazali i naučili ljude i on je s tim ciljem i rečen da sa dobrim dijelima, sa vjerovanjem treba žuriti, ne odgađati, jer današnja prilika koju imaš, ko zna hoćeš li imati, imati sutra. A Allah uzvišeni najbolje zna. Esselamu alaikum.